Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 12, 1970 Itinatag ang Diocese ng Ilagan matapos ang halos apat na buwang pagkakabuo nito. Ang diocese ay binubuo ng buong lalawigan ng Isabela. Ito ay suffragan ng Archdiocese ng Tugigaraw. Sinasabing umaabot sa 76 na porsyento ng populasyon sa lalawigan ang mga Katoliko. Tatlong obispo na ang namuno sa Diocese ng Ilagan simula nang maitatag ito kabilang si Bishop Sergio Utleg na naglingkod sa diocese magpasahanggang ngayon inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.